kaze muri makuru mu kirundagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ukubura uburyo bukwiye bwo gukora ngo biri mu byatumye umugwi sente bujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo urangiza ikiringo udahejeje akazi wari wahawe amadosiye ashika hafi ku bice mirongo itatu ku ijana nari mpejeje kubibabwira mu ncamake yano makuru ukutumvikana kwari hagati y'abagize umuguje je utatura amatati y'amatongo n'andi matungo hamwe rero no kubura uburyo ni zimwe mu ntambamye zatumye uwo mugwi usozera ikiringo hari ivyo utakoze gushika hafi ku bice 30 kwijana urongoye uwo mugwi Felicien ndu Burundi yabivuze kuri wa mbere igihe yari karashikiriza amadosiye atarakogwa eh, bituma ibikorwa bitabandanya neza ikindi cya kabiri ni ikijyanye n'uburyo mu bisanzwe kare umugusentebe wari ufise abawufasha hase pinidi icyo gihe barakuyemo akarenge umugwi usigara ukoresha amafaranga eh, ya leta nicyo cyaratumye ibikorwa bitabandanya neza hanyuma umutekano muke hanyuma harabaye no kutumvikana hagati y'indongozi ugasanga abagize umugwi bariko baracanamo haraciyeho ikiringo c'umwaka batariko barakora n'ibyo byose byaratumye amadosiye atahera uko abantu babyifuza icyo nosaba ni uko hariho itegeko ryari ryizwe mu bihumbi na cumi n'icyenda rivuga uko bahora bakora mu mugwi mu gihe ikiringo curangira botekererwa iryo tegeko twarabuze iyo ryanyikiye kandi twizere yuko iryo tegeko ibiro by'umukuru w'igihugu izorishira habona hanyuma bahora bakora mu mugo batekererwa nk'uko bari babyemeje mu nama shikiranganje y'itereke zitatu z'ukwezi kw'indwi ibihumbi na cumi n'icyenda abantu batatu harimwo wararongoye mutumba wa gatunguru muri zone ya rubirizi ni muri komine ya mutimbuzi mu ntara ya bujumbura nibo batowe ibiziga mu bice bitandukanye ndikumana constante yahora arongo umutumba gatunguru yatowe kiziga nko ku metero amajana ane uvuye ku rugiwe uwundi nawe ngo yoba yari umupastori mu ishengero rya penekoti ababanyi b'uyu mukuru w'umutumba bakavuga ko bibabaje kubona uwo yishwe bagasaba ko amatohoza yokogwa kugira bakoze ico caha bahanwe Simeon Butoyi mustaneri wa commune Mutimbuzi we yemeza ko ari abantu babiri batowe ibiziga umwe bikaboneka ko yoba yarasiwe ahandi agatabwaho mu gatunguru wundi nawe wo mu ntwaro yo hasi aho mu gatunguru bakaba bavuga ko we atanigikomere bamusanze afise turabandanya nano makuru twabateguriye mu gisata cy'ubutungane shire hamwe ntabariza ryitaho agateka k'abanyororo rihamagarira imiryango y'abana barenga mirongo itatu bari kumwe n'ababyeyi babo mu ibohero ry'abakenyezi rya kuza kubatora kuko bitabereye ko bakurira mu kibanza nk'icyo jean marie nshimirimana rirongoye yabishikije kuri uwa kabiri gihe yarashiriye agaseke kagizwe n'umuceri n'ibindi ah, abakenyezi hafi amajana abiri bari muri iryo bohero agasaba kandi ababijejwe gushyiramo nguvu kugira barabwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu barekuguwe kuko muri iryo bohero ry'abakenyezi harimo abatamakazi bafite imyaka y'ababa mirongo irindwi n'inkuru tubaza apolinaire muzagara iryo bohero ry'abakenyezi ry'ingozi ririmo abanyororo ijana na mirongo icyenda n'umwe muri bo harimo abana b'abigeme bafunzwe bita minere mu gifaransa mirongo ibiri n'umwe abakenyezi bari kumwe n'ibibondo bitatu na bine bari hagati y'imyaka ubusa n'itatu jean marie nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza asaba imiryango y’ibyo bibondo kuza kubatora ntibakurire mu gasho kuko ngo bohava bahandurira ingeso mbi akamo anatera n'amashyirahamwe afasha mu gateka k'abana warongoye intabariza agasaba ubushyikiranganji bujejwe gushyira mu ngiro ikigongo cy'umukuru w'igihugu kuko ngo haciye hafi amezi ane barindiriye ko hari abafungurwa bakabura ni mu gihe aho muri iryo bohero ry'abakenyezi n'ingozi harimo abakamakari bafise imyaka irenga mirongo itandatu n'itanu baserukira ntabariza imbere y'amategeko agahanura abo banyororo kwigenza neza ntibazosubire kujya gukora ibyaha nk’ibyo bari bakoze baramutse bafungu ishyirahamwe ntabariza rikaba ryagiye ribashiriye imifuko y'umuceri yanariha amanite kugira ngo abo banyororo basubire gusamara kuri televiziyo nk'uko ngo bari babimusavye ingozi itike ry'amafaranga ibihumbi bine bari bamazindwi bariha ibihumbi icumi ibyo bikaba byatumwe n'uko komine bururi iriko irahanisha bunguruza abantu ihadabu ry'ibihumbi mirongo itanu by'amarundi ku badugije ibyo biciro abo nabo bagasigura ko baba baguze igitoro ku isoko y'amagendo ku mafaranga y'umurengera n'inkuru tubaza zeno nzambimana abo bunguruza abantu bobo bavuga ko baduza itike ryo kwiyunguruza kubera igitoro kiba cabuze bagaheza bakagura igitoro ca magendo Felix Niyongabo mustanteri wa komine ya Bururi avuga ko bamwe muri abo bagendesha imodokari bikika mukiza naho igitoro kiba cabonetse ku mastasyo ati iyo ngongo yo kubahanisha ihadabu komine yifashe yabanje kugira amatohoza kuva aho ngingo ifatiwe itike kuva ibururi gushika mu rumonge rigasubira ku mafaranga 2000 atangorane n'imwe rigaragaza yuko iyunguruza Felix Niyongabo akabona ko iyo ngingo mbere ishobora no gutuma urudanozo rw'igitoro rucamagendo rushobora gutuzwa kuko bivugwa yuko bagendesha imodokari n'amapikipiki ari nabo bagaruka kukidandaza ku isoko ya y'amagendo agasaba yunguruza kuza baradoma ko urutoke abo bikika mukiza mu ibiciro byo kwiyunguruza muri zone bigina imbere y'umuhingamo kuri uyu wa mbere rukaba rwaciye rushingurwa kuri uwo munsi nyene amakuru ava kuri iryo shure hamenyesha ko uwo mwana yabonywe n'abanyeshure ba Ecofo Gatwe basanzwe bahigira kandi ko atawamenye neza umunsi uwo mwana yoba yarataweyo mustaneri wa commune Antoine Ndayiragije amenyesha ko amatohoza abandanya bahamenyera ibitari bike upende wotsa oriri nda induti food." mu gihe umusigiye atwaye indayo yibungabunga ntayikoroze kubera ayikoroje arashobora gupfa anje nkorora impene narabimenye nahora mfise impene vyahora binguruka ndayorora ubu narabimenye nk'ushaka kumenya nko guteka ivyapati ngaharya mu bitabo hari igihe utabibona ariko ngaho urashobora kubironka ushobora kumenya indimi zitandukanye reka n'abanyeshuri bari mu myaka iheza izokora ca kibazo cya leta barashima ko muri ibyo bikoresho harimo bya bibazo byo kwitegurira ikibazo cya leta ibyo ku bwabo bizobafasha kuduza umwimbu haba mw'ishure ndetse no muri icyo kibazo ibibazo turashobora kubona tugasaba nk'ama private bivanye n'ikigwa kanaka kiba kikugora ugasoma ama exit yakozwe kera uraduga kuri bwa bumenyi wahora ufise nyongabo Stan harongoye ikigo crack kigatara cyo kimwe na bucumi Crescence akirongoye muri commune Kayanza bose barashimiye ngabire baronkejwe n'urwego rwitwa Bibliothèque San Frontières ngo bikaba byatumye igitigiri c'abituri ibyo bigo byiyongera ku nshuro zitanu ndetse n'izirenga tutararonka ibi bikoresho twarashobora gutanga raporo ugasanga twa turatanga nk'abantu abantu nk'ijana kuba turonka bikoresho dusigaye dutanga nka 5 samundwi bumva n'akarusho ku munsi tutaronka ibyo bikoresho twara dushobora kuronka abantu baba ijana ariko ubu uyi ku munsi rwaruka rushika magana atatu rurenga rwinjira muri iki kigo mu ntumbero yo kugira ubushakashatsi ku bijanye n'ivyo basahiriza mu bijanye n'ubumenyi nubwo biruko abo barongoye ibyo bigo cyo kimwe n'abanyeshuri bitura ibyo bigo bavuga ko ibyo bigo by’amasomero y'ibitabo afise ibitabo bitahuye neza n'inyigisho za none bagasaba leta y'u Burundi canke n'abandi bagira neza babishoboye kuronsa ayo mazu ibitabo bihuye n'izo nyigisho za none ngo ivyo vyotuma ku bwabo ivyo bigo birushiriza guhurumbirwa gusumba mu Kayanza Patrick Nsengimva ku bwa Radio Isanganiro urakoze patrick tugaruke mu gisagara cya bujumbura abanyeshuri bo muri bino bihe ngo batacitaho ururimi rw'ikirundi ibituma ubumenyi n'umwimbu bigabanuka bigasigurwa na jeanne masamvye umwigisha w'ikirundi kuri se notre dame rohero mu gihe kuri uno wa kabiri Burundi buhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ururimi kavukire ku ruhande rw'abanyeshuri ngo bashima kwitaho indimi mvamakungu kuko arizo zizobafasha muri kazoza bishitse bakaja mu bindi bihugu Jean Marie Vianney Ngendakumana baganiriye nabo mu gihe kuri no wa kabiri genekerezo rya 14 ndamukiza uburundi buhimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe ururimi kavukire bamwe mu banyeshure twavuganye bavuga ko bagerageza kwitaho urwo rurimi naho hari ibintu bimwe bimwe bikibagora eh, ikirundi kiranyororera kubera ndi umurundi eh, ndacitwararika cyane kuko n'ingora hariyo usanga gucagagura ugasanga amajambo tutazi n'iyaje hari igihe bitugora ariko tubyimenyereje birashoboka amashuri menshi ya tekinike nta kirundi kirimo eh, bari bakwiye gushami icyo kigo cy'ikirundi kugira abana b'abarundi dukwiye tuzi ikirundi cyane kurusha izindi ndimi ego ikirundi turakivuga rero hari ibindi eh. bintu bikenewe byinshi cyane batacitaho ururimi rw'ikirundi ibituma n'umwimbu ugabanuka iyo uri kurigisha abana ikirundi ntibacitaho gose usanga batabikurikira neza cyane cyane ibyo twoshimikira kuko nicyo bita icigwa c'indimburo niho dukwigisha amajambo dukoresha ariko abana ntibaheza ngo bapiteho rwose ntibanabikurikira cyane ukaca usanga rero umwimbu wabo ntushemeye no mu bibazo baba bageze mu mwaka w'icenda no mu bibazo vya leta usanga amanota ari make cane Jane Masanza agatera kamu abavyeyi gufasha abana babo mu kubigisha karanga k’u k'Uburundi ibizotuma n'ururimi rw'ikirundi rusubira kugira akanovera kugira ngo bamenye gukaranga bakundi kirundi nuko twofashwa katwe bw'abarezi twofashwa n'abavyeyi barungika abo bana kubera usanga nko mu mihani wabo hari abo usanga baguma bivugira nk'igifaransa ugasanga cya kirundi ntibacitayeho cyangwa ababyeyi nyine iyo bageze muhira ntibaheza ngo babwire abana babo bite ururimi rw'ikirundi no ku ishure ry'abigenga rya Ecole Independante umuyobozi w'iryo shure naho atashimye kuvugira ku byuma vyacu yatumenyesheje ko abanyeshuri bo kuri iryo shure nabo nyine batacitaho cyane ururimi rw'ikirundi akavuga ko bashima kubahimiriza kwitaho indimi mvamakungu kuko ivyigwa vyinshi bitangwa kuri iryo shure vyigishwa muri izo ndimi mvamakungu ico ciyumviro cyo kwiyahura abantu bose barashobora kukigira bivanye nibaza umuntu abayemwo n'ingene asanzwe avyakira bucana yandi y'amagara y'abantu na Honera Muco ubuzima bugoye umuntu aba abayemwo nko kubura biwe cyangwa kugira indwara ngendanwa zidakira ni bimwe mu bishobora gutuma umuntu yanga ubuzima akiyumvira ku bwiyaka muganga Silver Sakubu yanonosoye kuvura indwara ngendanwa asigura ko twebwe abahinga twifata ko ari uburwayi bufatiye ku kababaro umuntu aca mu bintu bihe bikomeye umuntu akagwa akabyuka mugabo ubuzima buguma buryoshye ibyo umuntu abayemo rero bisesereza umutima wiwe ni byinshi kubura ibintu kubura abantu biwe mbere n'indwara um, ufatiye muri kameremere kiwe n'imico yiwe ugasanga ibintu birahindutse umubiri muhindutse gushika naho yimvira akabongara agashaka gufata umuntu gushika ntihatane ubu atanye inguvu abagifise zo gushobora kwiyahura ugasanga ari ngaho abona yuko atabuzima ari ukamuvura ashaka kumera neza iyo amaze kumera neza rero nko mu mayinga nk'abiri bya bintu ntibiba birahera ashaka ko amaze kuronka izo nguvu mbere agaca ashira wa mugambi kwiga ku buzima kwiyahura imiyabaga n'abageze mu zabukuru ngo akaba ari bo badabukirwa gusumba abandi iyo bagize ikibazo bahageraho bifuza no kwiyahura ariko yaka ubuzima mu bisanzwe nta kintu na kimwe cyotuma umuntu yiyaka ubuzima kuko ubuzima nikato yihabwa muganga sakubu arasigura ibimenyetso canke imyifato ikunda kugira iyo migwi y'abantu ho gufata ibiyaruramutwe usanga abantu bamaze kwigunga ukabona yuko ubuzima ibintu yarakunda wa muntu na kimwe kimunezera kubaho yigunze ibintu yarakunda kuja mu manda canke ibintu byo mu kibano nyene byo kuryoherwa nta na kimwe kimuryohera no kuvanga gufungura nitambukire yigira mugabo nko ku ya miyabaga nabo sico kimwe ntibigunga ahubwo usanga abantu basike minga urabatonetse akariko kose uko usanga ntibacihangana kumwe bavuga bati kubura ifatiro nk'umwana hiye mu niko usanga bameze muri buca nandi amagara y'abantu nzokurikira muganga Silver Sakubu azosigura ingene bafasha umuntu yongera atanga n'impanuro zimwe n’umuntu yo kwirinda kugera ku rugero rwo kwifuza kwiya ku buzima